He knew where the tracks were going. And then there was absolute silence. Who could ever imagine what followed? How many did he save? We counted 2,000. La diplomatie turque, manifestement, nous a sauvé la vie, je l'ai déjà dit. Vous êtes libre. A Viaszat History három különleges dokumentumfilm segítségével világít rá. You hear the scratching of the walls. Az emberiség egyik legsötétebb időszakára. Mankind, quite an animal. A cruel animal. Holokauszt emlékmű. Szombaton 21 órakor a Viaszat History műsorán.